Hello, I'm Derek. Welcome to Podcast Radio 9 Lubin, program number 196. It's special edition or program. Program was developed in part in English and Polish. At the start, we prepared special interview with Scott Wilson from series Departures, which can be seen all over the world in Poland on Travel Channel and Travel Channel HD. And then the relation of the Oscar Academy Awards 2013, which will present Adam. Right now, I invite you to an interview with Scott Wilson. Witam przed mikrofonem Darek, zapraszam do podcastu Radio 9 Lubin, audycja numer 196. To specjalne wydanie naszego programu, po części przygotowane w języku angielskim i polskim. Na początek e, przygotowałem specjalny wywiad ze Scottem Wilsonem z serii Departures, który możemy oglądać na całym świecie, w Polsce, w kanale Travel Channel i Travel Channel HD. Później relacja z tegorocznego rozdania Oscarów, e, którą przygotował Adam. Zapraszam na początek początku na wywiad ze Scottem Wilsonem w całości w języku angielskim. Hello, Scott. <laughs> How are you? In Poland on the Travel Channel HD, we can watch the second season of the series Departures. On the screen, we see you and your best friend Justin Lucas, but journeyed in the three because your director of photography is André Dupois. Uh, and how and when did the idea for this series? Uh, well, the whole the whole idea for the series started with uh, Andre and myself. Um, we were good friends from uh, college, and we went to film school together and uh, we we started to work with another director and producer here in Canada on uh, a different travel TV series uh, called Don't Forget Your Passport. And at a very young age, we were maybe 20 or 21 years old, and we were able to uh, travel around. Uh, we, we, were able to travel to Africa and Asia and South America, and we really fell in love with traveling. Um, but we felt that we could make a more realistic travel show, something that was um, not like the magazine format, but very documentary, uh, showing the ups and the downs, uh, you know, the good times, the bad times, everything. So we uh, we decided to, uh, to to make a show of our own, and, and that became Departures. Uh, you've been uh, on the road uh, throughout the year. In the same year, recorded a material for a three seasons de- departures. Of you traveled three years. That's right. Yeah. So the the first year, um, which was the first season of departures, we were we were gone uh, around the world for for basically an entire year, and then after that, um, when the, the show really started to to uh, gain some attention, um, we were able to, to go forward and do it two more times. So so three three years or three seasons of the show altogether. Um, although there were times in the, the second and the third season we were able to uh, to get home in between some of the shows, so it wasn't three full years on the road. Um, do you plan to ever record another season of Departures? <laughs> it's the uh, the big question everyone keeps uh, asking. Um, at the moment, uh, we don't think we will do a fourth season of Departures. Uh, the, the, main reason is because Andre and I we developed the idea uh, ourselves, and even though the the TV network would like to see another one, um, we want to be true to the idea. So we we don't want to. Um, we don't want to, to cheat the, the, the show or the viewers. We want to make sure that what we're doing is is very much uh, inspirational. And so we've created a, a new TV program uh, recently in the last year called Descending, uh, which follows uh, myself and Andre and yes, yes. Uh, descending uh, is a new product. Uh, uh, unfortunately, it's not yet available in Poland. But uh, can you say a few words about this production, Descending? Sure. Yeah. The the, the new program called Descending basically picks up where Departures left off. So we we explore the oceans of the world. We're we're going around to explore the other 70% of, of our planet is water. And so we wanted to, uh, to put some attention on uh, the rest of our planet and, and see the history, um, the, the, the, nature, um, and, and the geology, everything uh, about the oceans uh, and how important they are. So we, we really uh, stepped up the, the production quality. We're able to talk uh, to the audience and to each other underwater, and we hope that this program will be uh, available in, in Europe, including Poland, uh, very soon. Uh, unfortunately, non uh, the departures do not visit in Poland. but before the interview, you told me that you visited Poland in your life and that you have something in common with Poland. What is it? Yeah, that's true. I, have uh, had the, the pleasure to, to visit Poland uh, several times. Uh, both my, my grandfather and my grandmother are of uh, Polish descent. My grandfather was actually born in uh, in Łódź, oh. and uh, my grandmother was born not too far from Katowice. Um, so I, I, was I was able to to to kind of have a bit of a homecoming as well. My my close girlfriend of of now ten years. Uh, is uh, is Polish as well, and she has her citizenship. So I have many connections to Poland, and uh, and even some some relatives in, in Poland as well. So it's it's always a, a home away from home when I when I get to, to visit. Uh, we we record this interview in English, and uh, you know the Polish language. Maybe even a few words. <laughs> shamefully, I I, uh, I don't know very much at all, just uh, baby words and, and things to get by. But uh, I, I know just the, the, the things to be polite, like uh, saying uh, dobry" and and "Dziękuję Polska" for, for watching the show, and, and I hope to uh, to be able to learn a, uh, a little bit more, so I'm not so embarrassed next time. <laughs> uh, do you remember how many countries you visited in your life? Oh, um, the exact number I'm I'm not sure, but it would be over 60 now. I think maybe 62 or 63. Oh, uh, we already know that you love to travel the world. Mm, do you have any hobbies? You collect memorabilia or tickets from travel? Uh, yeah, I'm a, a bit of a, a, what they call a pack rat. I, I, I tend to collect all the, the little things, like you say, uh, tickets, boarding passes, and it's sort of a, a bizarre uh, thing that I do to, to keep these things as as little uh, mementos. Normally, I don't have the time to collect souvenirs, so I, I try to keep these little things along with, uh, you know, my own photography and things like that. But when I'm at home, uh, um, I like to obviously scuba dive, and uh, and I'm also now uh, a pilot. I've just got my uh, my pilot's license, so I like to fly when I'm at home as well. Yes, uh, thank you for the interview. And uh, at the end, you called great the audience in Polish language, of course. <laughs> <laughs> Thank you very much. Dziękuję Polska. Cześć mój ekstraszczyk Pilaf, słuchacie Radia 9 Lubin. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hirany. no i zapraszam do słuchania internetowego e, e Radio Lubin. Hi, my name is Jake Hamilton. I'm from Grand Island, Nebraska, and you're listening to Radio Podcast 9 in Lubin. Podcast Radio 9 Lubin. A teraz, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, relacja Adama prosto z czerwonego, mam nadzieję, dywanu. I na antenie Los Angeles. Halo, Adam, witam. Witam Państwa serdecznie. E, może nie czerwony dywan, ale taki biało-szary, e, szarawy z dużego pokoju ode mnie z domu. Tegoroczne Oscary E, pod względem nominowanych filmów plasują się na przeciętnej pozycji, E, porównując z lat wcześniejszych, poziom był dość wyrównany. Nie było faworytów, choć niektórzy e, mogli takimi się wydawać. Obejrzałem większość z nominowanych produkcji i przedstawiam Państwu e, mój osobisty ranking, taki na jaki film warto się wybrać do kina e, lub jaki omijać z daleka. E, dla miłośników oczywiście domatorstwa, jakie filmy obejrzeć na płytach z lektorem. Pominę Czerwony Dywan, bo zbytnio e, nie mogłem jakby szczegółowo E, tam e, być. Niestety nie pokwapili się Państwo, żeby załatwić mi e, bilet, wizę, mm, no ale to już mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o czerwony dywan, oczywiście aktorki, prześcigały się w wymyślnych kreacjach, a to Prada, a to Versace. Z drugiej strony, e, jak to Amerykanie nie mają żadnych zahamowań, aby reklamować różnego rodzaju marki w telewizji. To nie tylko ubiór, ale i różne naszyjniki, biżuterie czy zegarki. Ponoć najlepiej na czerwonym dywanie zaprezentowała się Charlie Theron e, w dłuższej takiej e, białej sukni, w krótko ściętych włosach, a najgorzej o twórczyni głównej roli e, w sadze Zmierz e, Kirsten Stewart, e, bo ponieważ parę dni wcześniej miała niefortunny wypadek, stanęła biedaczka na szkle i na ceremonii musiała chodzić o kulach. Tabloidy oczywiście stwierdziły, że E, John Travolta wyglądał tragicznie ze swoją twarzą, e, ponieważ e, jak to porównały, był podobny do jakby jego sobowtór uciekł z Muzeum Woskowych Gwiazd. Przejdźmy jednak do głównej ceremonii, do głównej gali wręczenia nagród. Czego mi tutaj zabrakło? Na samym początku. Ja zawsze z roku na rok na to czekam, a tutaj niestety nic. E, takiego wprowadzenia miksa, miksu filmowego w stylu e, parodiowym, e, filmów, które były nominowane w głównych kategoriach. troszeczkę zatęskiłem za przyzwoitymi żartami Billa Krystala, który można powiedzieć 10 lat temu, jak był jeszcze Terminator 3, fajnie parodiował ze swoim brzuszkiem Terminatora oraz y, jakby y, śmiał się z piractwa na całym świecie, ponieważ była taka scena, jak, jak y, siada w kinie, przygotowuje się do obejrzenia filmu, a nagle pyk, kamerka i nagrywam całą tutaj cały film. Galę prowadził młody komik mm, Seth MacFlane, który jednocześnie był reżyserem, scenarzystą i podkładał głos Miśka w nadzwyraz przezabawnej komedii Ted z makiem Welbergiem w roli głównej. Ted był również nominowany tym razem za najlepszą piosenkę, ale niestety nie miał żadnych kompletnie szans z Adele i jej utworem do filmu o Bondzie Skyfall, która właśnie za to wykonanie dostała Oscara. E, ponoć jej sukienka ważyła aż 25 kg. Ktoś, kto nie widział tej piosenkarki, to powiem e, tak pokrótce, że jest ona trochę przy kości i na gali w większości dorównywała Queen Latifie. W ogóle uważam, że tym razem Oscary były wyjątkowo muzyczne. Wspomniany Skyfall, piosenka Adele, która a propos miała ogromny ogromną tremę. E, ponoć chodziła przed Oscarami do terapeuty i była nawet, e, te było poddenerwowanie w jej głosie słychać, jak wykonywała tą piosenkę na gali. E, no ale obroniła piosenka się sama za siebie. Następne muzyczne akcenty to wielki powrót Barbary Streisand. E, Gala również oddała hołd i zaprosiła e, Shirley Bassey, e, która zaśpiewała Goldfingera, a to wszystko to prezent na urodziny na 50-lecie Jamesa Bonda. Tak sięgając wstecz, nigdy tak rozśpiewanej gali nie było. Nawet zastanawiali się tam ludzie, aby zrezygnować z kategorii najlepsza piosenka, bo po cholerę to komu, a tutaj taka niespodzianka. Powracając jeszcze do prowadzącego mm, to nawet producenci tegorocznej gali zas, zaśmiali się mm, po części z jego małego doświadczenia i wysłali mu z pomocą z przyszłości kapitana Kirka ze Star Treka, który to pokazując mu nagłówki prasowe z gazet z dnia następnego, starał się mu pomóc w jakiś sposób, aby e, zmienić e, mało pochlebne nagłówki tych tabloidów e, z przyszłości. Żart oczywiście zamierzony, set później potańczył, trochę zaśpiewał i kilkakrotnie pożartował sobie, ale nie było w tym nic tak naprawdę śmiesznego. Tak naprawdę rok temu planowano, y, że galę poprowadzi Eddie Murphy, ale po niesmacznych słowach producenta gali, że no próby na gali on nie będzie wykonywał zbytnio dużo, ponieważ to tylko próby i wyłącznie wykonują, za przeproszeniem tutaj cytat cioty, Akademia postanowiła go zwolnić, zatrudniła dwóch nowych, którzy właśnie wybrali na głównego prowadzącego seta e, McFarlane'a. E, i jeszcze taki mi się żart przypomniał, który e, McFarlane powiedział. To jest jedyny może taki mało smaczny żart, e, że tak spoglądając na te wszystkie panie, co tam siedziały, te wszystkie aktorki, że takie szczupłe, chude, e, to powiedział, że chyba trochę posłużyła im ostatnia grypa, która się unosiła, <laughs> bo troszeczkę kilo schudły. E, przejdźmy jednak do samych filmów. Wspomniałem już o, o filmie Bonda Skyfall. E, film ten nie był nominowany w ważnych kategoriach, ale wygrał dwie statuetki za piosenkę właśnie wspomnianej Adele i za najlepszy montaż dźwięku. I tutaj E, taka ciekawa sprawa. W tej samej kategorii za montaż dźwięku wygrał również Wróg numer jeden. Od dawna nie było remisu na, Oscar, na Oscarowych galach, więc i tutaj małe zaskoczenie. Skyfall, oczywiście mm, e, wszyscy e, znają filmy o Bonda. Uważam, że to jest najgorszy film z Bondów z tych Bondów z Danielem Craigiem. Film już dostępny na płycie z lektorem. Natomiast polecam właśnie tego Wroga numer jeden. Film dostępny w kinach niedługo możliwe, że będzie dostępny na płytach, historia młodej agentki CIA polującej przez 11 lat na Osama Bin Ladena. Film niby oparty na faktach, bo gdzieś tam z różnych e, doniesień, pogłosek, <clears throat> ponoć zapisów z akcji CIA, czy właśnie relacji ludzi e, związanych z tym samym kręgiem e, osób, które polowały właśnie na, na terrorystów z Al-Kaidy, pokazuje również ostatnie dni Bin Ladena, co ciekawe, w jaki sposób Amerykanie go znaleźli i zabili. Myślę, że film bardzo interesujący, taka ciekawostka. W filmie został użyty na nagranie bez zgody e, jego właściciela. Nie wiem, to, to, czego dotyczyło się to nagranie, bo tam też pewne <clears throat> różne relacje, e, wywiady. Niby to właśnie było realistyczne nagranie. I twórcy filmu mieli przeprosić, gdyby dostali główną nagrodę za film, e, ale tak się tak naprawdę nie stało, bo ponieważ wróg numer jeden dostał tylko tą jedną statuetkę za montaż dźwięku, a nominowany był w aż pięciu ważnych kategoriach. Druga ciekawostka związana z tym filmem to, że scena, gdzie Amerykanie e, mieli swoją tajną bazę przesłuchań terrorystów Al-Kaidy, jedna z kilku baz, która mieściła się w Polsce. E, no i było właśnie taki film, był e, napis Gdańsk Polska. Film wróg numer jeden powinien być e, w przeciągu właśnie miesiąca, tak jak wspomniałem, dostępny na płycie z lektorem. Przejdźmy teraz do głównych nominacji i głównych zwycięzców. Najwięcej statuetek e, dostał film Życie Pi, bo aż cztery. E, tak w ogóle poziom tegorocznych Oscarów był dość przeciętny, wyrównany. Cztery Oscary to bardzo mało, bo pamiętamy przecież 11 Oscarów dla Władcy Pierścieni, Przynajmniej tych Oscarów powinno być około 10. E, a właśnie e, Hobbit Petera Jacksona, który był nominowany w trzech kategoriach i to trzech bardzo małych, znaczących kategoriach, nie zdobył żadnej z tych kategorii. Uważam, że schemat w Hobbicie jest trochę e, powielony z Władcą Pierścieni. Widz wie, czego może się spodziewać i nie jest to nic nowego, tak jak było w tej trylogii. Hobbit puszczany jeszcze jest pewnie w jakichś tam kinach, gdzie, gdzie niegdzie, ale nie polecam wersji dubbingowanej. Natomiast Życie Pi na podstawie podstawie znanej powieści e, Jana Martela e, zdeklasował rywali e, przede wszystkim w kategorii za reżyserię. Ankli dostał tą statuetkę, chiński reżyser, który pokonał m.in. Stevena Spielberga. Życie Pi dostępne właśnie jest w kinach. Można pójść na wersję 3D. Wydaje mi się, że ta wersja narobiła troszeczkę więcej punktów, dzięki czemu ten film e, bardziej stał się takim wartościowym e, pod względem właśnie zdjęć e, i ogólnie całej jakby składni filmu. Największy przegrany Oscarów mm, to właśnie Steven Spielberg ze swoim Lincolnem. Jedyny polski akcent na tych Oscarach to zdjęcia do tego filmu Janusza Kamińskiego, co mnie dziwi. Film praktycznie większość scen ma w pomieszczeniach. Tam było parę z pola bitew i tak dalej, no a Kamiński nominowany za E, za zdjęcia. No gdzie tutaj e, cała logika? Oczywiście Oscara nie dostał. Lincoln miał aż 12 nominacji, bardzo dużo, najwięcej, a zdobył tylko dwie. Przede wszystkim pierwszoplanowy aktor Daniel Day-Lewis za odtwórcę roli prezydenta Lincolna. Uważam, że zagrał tu fenomenalnie, ale to jest tylko e, jedyny co oddaje z tego filmu pozytywny akcent, to właśnie e, grola, rola e, Louisa e, jako prezydenta Abrahama Lincolna. Louis jako pierwszy aktor otrzymał tę statuetkę już po raz trzeci. Nikt wcześniej nie otrzymał trzy statuetki za rolę pierwszoplanową. Odbierając statuetkę, Louis odbiera ją od Meryl Streep. Zażartował sobie, że ponieważ kilka lat wcześniej Meryl Streep grała też taki film polityczny premier e, Brytanii Margaret Thatcher, że, że on niby miał tą gra, rolę grać, <laughs> Louis z panią Margaret Thatcher, a Mary Streep miała zagrać Lincolna w tym teraz właśnie filmie I, i, bardzo był ciekawy, jak ta wersja by wyglądała. W ogóle podziękowała swojej żonie, że on taki różnego rodzaju role, jest teraz prezydentem, że ona jeszcze w ogóle z nim wytrzymuje, nie? Na następnych miejscach z trzema statuetkami uplasowały się e, Nędznicy. To jest musical E, w wykonaniu m.in. Hugh Jackmana i Russella Crowe'a, e, czyli Russell Crowe, e, znany z Gladiatora, w tacy faceci dość takiej postury, a wszystko, cały film śpiewany, nie polecam, tylko i wyłącznie dla miłośników muzykali, ale też nie do końca lepiej się wybrać gdzieś do teatru. Cały film śpiewany tak jak wspomniałem, wyśpiewany y, na takie błahoski, y, proste zdania typu ukradłem chleb i oni to śpiewają. Y, uważam, że no tutaj zbytnio przesadzili z tym. Film tylko i wyłącznie dla miłośników rewolucyjnych pieści patriotycznych. I tu między innymi Oscar za drugoplanową rolę Anne Hathaway tak już jak nie wiem, czy to się przyjęło, czy tak dalej, jeżeli kobieta zagra, a się oszpeci, coś tam się z nią stanie, to ona dostaje Oscara. No i tutaj było podobnie. Z trzema Oscarami galę opuścił też e, film Bena Afflecka, Operacja Argo. Mm, film można obejrzeć już z lektorem. Argo zdobył najważniejszą statuetkę, najlepszy film roku. E, I wczyta, wyczytała ją na żywo z Białego Domu za pośrednictwem wideoekranu pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama. To pierwsza tego typu e, ingerencja właśnie najwyższych władz e, Stanów Zjednoczonych w Oscary, co mnie strasznie zdziwiło. Dla niektórych to wielkie właśnie zaskoczenie, dla innych wielka żenada, bo film jest przez to taki się stał polityczny. Trochę e, powiem e, o co chodzi w tym filmie. E, film oczywiście znowu na faktach, jak, podobnie jak wróg numer jeden. Mamy tutaj, tutaj mamy terrorystów i tutaj mamy terrorystów. Tym razem chodzi o lata 70., gdzie w Iranie, w Teheranie ludzie z, z, z tamtego kraju porwali Amerykanów i jest taka operacja, którą właśnie nazwali Argo, czyli żeby pojechać tam do tego Iranu i z, powro- z powrotem sprowadzić tych Amerykanów do do Stanów Zjednoczonych. Ale jak to zrobić, jeżeli na każdym, praktycznie e, na, na lotnisku, e, w każdym miejscu, jeżeli widzą Amerykanina czy kogoś podobnego z, czy z Kanady i tak dalej, przesłuchują i zatrzymują. Film dobry, ale nie powala. E, zauważmy, że Ben Affleck, mimo że jako reżyser, aktor jednocześnie się rozwijał, to już nie jego pierwszy film, który grał i reżyserował, ale nie był nominowany za reżyserię. Jednym ze współproducentów filmu jest George Clooney. nej. Czyli mamy Ben Afflecka, George'a Clooney'a. E, świadczy to o umiarkowanym doświadczeniu w e, tworzeniu tego typu filmów. E, stąd dużo pewnie krytyków do tej pory się wkurza i mówi, że to film dość mierny i on nie powinien dostać tego Oscara za tak naprawdę najważniejszego Oscara za film. Na koniec polecam film moim zdaniem przybijający wszystkie inne, który otrzymał dwie statuetki, tylko dwie statuetki. Film Quentina Tarantino Django. Proszę się wybrać do kina naprawdę warto. Najlepsza rola drugoplanowa dla Christophera Walca, e, facet w końcu doceniony e, i scenariusz dla Tarantino. E, Tarantino otrzymując Oscara, tak naprawdę e, można powiedzieć, że to był hołd nie tylko za jego scenariusz, ale za samą reżyserię, ponieważ Tarantino nie był nominowany za reżyserię w, no, e, w kategorii reżyseria, ale za scenariusz otrzymał tą statuetkę i naprawdę był z tego zadowolony. Film Django dzieje się w latach niewolnictwa. Jamie Foxx, czarnoskóry aktor, który wciela się tą właśnie rolę wyzwolonego niewolnika, Django, wraz ze swoim kompanem, właśnie Niemcem, Schulzem w tej roli roli właśnie Christopher Waltz. E, razem wyruszają kołowcy głów, głów e, w podróż odbicia e, kupionej przez handlarza niewolników żony strzelanie Strzelanina, krew, szybkie zwroty akcji, lekki grindhouse, e, hołd dla gatunku, jakim jest właśnie western, to i wiele więcej w filmie Django Quentina Tarantino polecam. E, mam nadzieję, że zachęciłem chociaż po części Państwa do sięgnięcia podany tytuł czy pójścia do kina. Oczywiście poza Django poleciłbym parę innych filmów, takich jak Niedoceniony tylko z jedną statuetką, film Poradnik Pozytywnego Myślenia, który pewnie wkrótce pojawi się na płytach e, Trzy bez statuetki, film Bestie z południowych krain, taki lekki film fantazy i w końcu produkcja europejska. Jedyna produkcja nominowania spośród e, reszty e, filmów ze Stanów Zjednoczonych, film Austria, Francja i Niemcy tej produkcji pod tytułem Miłość. E, wkrótce, w najbliższym tygodniu niby ma się pojawić e, na DVD i Blu-ray. Oscary 2013 no, nie zachwyciły, były bardziej e, niż we wcześniejszych latach muzyczne, no ale chyba nie o to chodzi, bo tutaj chodzi o film bardziej. Dość wyrównane filmowo. Oczywiście jak co roku zabrakło kilku filmów, a dodatkowo wystąpienie Michelle Obamy uważam, że dzięki temu zostały Oscary trochę upolitycznione. Mm, dziękuję Państwu, oddaję głos do studia Darku. Tak, tak i z powrotem oczywiście już studio podcastowej dziewiątki. Dziękujemy Adamowi za tą relację. W dzisiejszej audycji o numerze 196 to wszystko. Mam nadzieję, że na początku nie mieliście problemów e, z językiem angielskim. Ten wywiad specjalnie i ekskluzywnie w całości, wyłącznie w oryginale, tylko w podcastowej dziewiątce. Zapraszam do słuchania audycji o numerze 197 już za kolejne dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć!